Պարոն Ստեփանյան, եթե անգամ աշխարի տարբեր ցակերից հայեր գան եւ մտնեն ու տեսնեն անվանի բժշկին, հանձին ձեզ, կիմանան, որ Արցախից եք։ Ինչ է, արցախցիները յուրահատուկ են յուրահատուկ խառնված արտակին ունեն։ Շատ ուրախ եմ, եթե տենց կիմանան <laughs> արտակինով, ես էլ ուրախ կլինեմ, որ ճանաչեն։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, բայց շատերը հարցնում են Ղարաբաղից եք, Արցախից եք, ասում եմ այո, թե ո՞նց են որոշում, ես չգիտեմ, <laughs> ճիշտ ասած։ Հայտնի է, որ բժշկությունը այն բնակավարն է, որ պիտի զարգանա եւ բնականաբար զարգանում է ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ։ Այսօր կարծում եմ Իզմիրյան կենտրոնը յուրահատուկ տեղ ունի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում, այդպես է։ Ճիշտ եք նկատել, ես 10 3 տարի արդեն այստեղ եմ եւ չեմ ասի օրից օր, բայց տարից տարի զգացում է որ դեպի առաջ են գնում։ Այն առումով որ նոր սարքավորումներ են ձեռք բերում, նոր վիրահատություններ կատարվում համաշխարհային մակարդակի, եվրոպական եւ ամերիկական, Եվ գնալով հիվանդների թիվն էլ աշատանում, արդեն ճանաչում են կենտրոնի տեղը, անունը։ Ինձ միշտ էլ այսպիսի հարց է հետաքրքրել, ասինքն երկար տարիներ է ինչ Արցախի հանրային ռադիոյում վարում եմ առողջություն հաղորդաշարը եւ աշխարհի տարբեր տեղերից միշտ էլ մեր հայրենակիցները եւ այլ ազգի բժիշկներ միշտ մեզ մոտ են Արցախում, ինչ հիմունքներով են նաեւ Իզմիրյան կենտրոնի տարբեր բժիշկներ Պարոն Չարչյանի գլխավորությամբ եղել են Արցախում, դարձյալ կգան, ինչպես են ընտրում այսպես ասած մասնագետները, ձեզ առաջարկում են, ձեզ ստիպում են, թե դուք եք համաձայնում որ գաք։ Ոչ, ստիպողական ճիշտ ասած ոչ մի բան չկա Պարոն Շարչյանը, որ դուք ասեցիք, ինքն է կազմակերպել, ինքը առաջարկել է մասնագետներին, ով ցանկություն ունի, բարձր ինքը ընտրում էր եւ առաջարկում էր եւ ոչ մեկը չի հրաժարվել, ինչքան գիտեմ, բոլորն էլ մեծ հաջիկով, շատերը առաջի անգամ նույնիսկ Արցախ են եկել ու շատ ուրախ էին, որ 2-3 օր անց են կացրել Արցախում եւ օգնել են տեղի ժողովրդին։ Պարոն Ստեփանյան, դուք բժշկական գիտությունների տեխնացու եք, այո։ Ինչ թեմա եք պաշտպանել, որն է ձեր տեխնացուական թեզը։ Կոկորդի նորագույնների վիրահատությունները 4-րդ ստադիայի չարորակ ռուսների վիրահատությունները։ Փոքր խոսենք չարորակ ռուսկների մասին, երբ կարող է բժշկությունը դույով խոսել այդ չարաբաստիկ հիվանդության հետ։ Իսկ թվում է հիմա էլ կարող են դույով խոսել, եթե հիվանդը ժամանակին դիմի։ Գիտեք, դա մի քիչ այն հիվանդությունն է, ամեն հիվանդություն ես կարող եմ ասել, եթե ժամանակին դիմում են բժշկի եւ բժիշկը ինչ որ պետքն է անում, այո, այդ հիվանդությունն է վերանում եւ հիվանդն է իրան լավ զգում։ Իսկ եթե ուշացնում են դեպքերը, ցավոք վիրահատությունները ավելի է դժվարանում, ցավալը շատանում է եւ կախված է նրանից, թե ինչ մասնագետի մոտ են ընկել, դա էլ կա մի քիչ ժամանակին են եկել թե ոչ եւ հիվանդությունից իհարկե։ Այժմ խոսենք ձեր կենտրոնի այս բնակավարից։ Քիթ կոկորտ, ականջ, այո, այսպես է կոչվում բաժանմունքը։ Քիթ կոկորտ ականջաբանության բաժանմունք։ Խնդրեմ, պատմեք բաժանմունքի մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում բաժանմունքը, ինչ մասնագետներով են համալրված, ինչ վիրահատություններ է կատարում, Մեր բաժանմունքը ոչ թե միայն քիթ կոկորտ ակաժաբանության, մեր բաժանմունքում կա նաև դիմացոնոդային վիրաբույժ, պլաստիկ վիրաբույժներ, էնդոսկոպիկ ծառայություն նաև։ Նես որ զավալը շատ մեծ է, սկսված ասենք նշիկների հեռացումից, քթի վիրահատություններից վերջացրած մինչև ոնկոլոգիա, որ ասեցի ռուսկաբանություն, պարանոցի շրջանում ցանկացած վիրահատություն։ Պարոն Ստեփանյան, չեմ կարող չխոսել գների մասին, ինչու որովհետև այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը եւ ընդհանրապես հեռուստարադիո ընկերության բոլոր հաղորդումները տեղադրվում են համացանցում, այսինքն մեզ կարող են ունկնդրել աշխարի տարբեր ծայրերում, մեզ լսել եւ ինչ արժեն այդ գները օրինակ ես գալիս եմ եւ պիտի ստանամ ռոկնություն ձեզ մոտ ես ունեմ քթի հետ կապված խնդիրներ մի փոքր բացեք փակագծերը երևի միայն մեր մոտ այդ ձևի ֆիքսված գներ են որը որ տնորինի ստորագրությամբ տալիս են բոլոր բժիշկներին բոլոր բաժանմունքներ ունեն իրանց ցուցակը, հիվանդությունները եւ վիրահատությունները։ Ամեն վիրահատություն հիվանդին մենք ցույց ենք տալիս ինչ վիրահատությունն է եւ կոդավորված են։ Մենք կոդը գրում ենք, մենք հիվանդի հետ գումարային ոչ մի կապ չկա իրար հետ։ Ասում ենք այդ կոդը հիվանդը գնում է դրամարկղ, մուծում է եւ դրա մեջ մտնում են եւ վիրահատություն, եւ նարկոզ, եւ բուժումը, դեղորակ եւ սենյակը, որտեղ պետք է մնա Բոլորը միասին ինչ որ մի գումար է, ամեն հիվանդություն իր կոդն ունի, կախված է նրանից ծավալից, փոքր վիրացության թե մեծ թե դժվար։ Ասում են եւ սիրտս լցվում է հպարտությամբ, որ հայ բժշկությունը իր ուրույն տեղն ունի աշխարհի բժշկության մեջ, համաձայն եք։ Այո, լիարժեք լեովին համաձայն լեովին համաձայն եք այո ինչ տանեմ արցախ ձեզնից մեզ բարևներ եւ խաղաղություն արցախին որտեղ արցախի նման տեղ չկա եթե խաղաղ լինի ժողովուրդն նորմալ ապրեն